bai egunon, eh, eta jamezala itxasun eh, gira hemen, eh, familita laguna zinguraturik, itxasuko atekak gaitzen. E, Gehran hor, beraz, askifite eraman baitute Jean-François Magis. E, gurekin dugu itxasuko haute Filipe Laskarrai egunon, zu hor zinen goizuntan seiak eterritan. Bai, xeik derretan, eh, nik e, eh, mezuatukan nien, bazela polizia operazioni bat, hemen inguruan hau zuuntan, eta horbildu niz, baina eh, eh atekak aitzen hor gelitia izan niz, eta nute utzi pastena. Ah. Eta gero hor, beraz, jakin dugunaz, Ehm, be, lekua bertan pixka bat miatu dute eta diendarnek eh, ere uh, jakinarazi dute uh, 2000 mairuko abenduaren amasei amazazpiko afera batean xartua eh, zela bere izena eta orterako zela txiloketa uh, powera dutela jakin dugu beraz hemen tenore untan uh, askifite beraz teraman dute zuek hemen itxasun haute uh, eta nola ikusten duzi horkoa ba, ikusten dugun e, e, bat, berriz ere beste sarekada bat e, eskolegian, e, eta bezki e, iduriluke gazte muimendiaren e, ingurian. E, berriz, berriz ere operazio bat e, zikintzeko, e, nisa e, militante edo e, jende horiek e, pasarazteko, eta ba ikaragarria irutzen zaigu eh, gertatzen dena goiz goizik e, operazioneak ez bat eh, polizia gizon auzoguzia inguratia e, txemiaketak eta zertarako mo. Ni beldur gainera azken gertakariak orkantzian gertatu direnen gertakarien ondutik, oino emozionian direla eta zer nahi ari direla egiten eta bariatzen direla hemen ere behiz zapalkuntzatresna zapalkuntza tresna horiek. Filipe Lazkarrai eh, egin hemen beraz eh, itxasun uh, eh, zuzenean, itxasuko haute eta erramezala uh, Jean-François Magisen uh, etxean gira, baina nor goizuntan eramandute gaztea, pauerat uh, eraman dutela konfirmatu dute jendarnak uh, goizuntan.